dinero, dinero, dinero, dinero. Eso, es lo que quiero yo. Dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. lo que domine Yo me voy a buscar mi cuarto, no sé tú, pero yo ando atrás de eso. Atrás del efectivo me quiero comprar mi casa. Quiero dejar de fumar guasa. Y cuando frene al barrio los diciembre repartió 80 mil pesos. Yo me voy a buscar mi cuarto, no sé tú, pero yo ando atrás de eso. Atrás del efectivo me quiero comprar mi casa. Quiero dejar de fumar guasa. Cuando frena el barrio los diciembre repartió 80 mil pesos. mi cuarto. Hay que dejar de serrana Hay que josear por un split, mientras tanto uno de ventana. Aparte tengo frisado par de panas, no es por compromiso. Pero hay que bregarle a la gente bacana. Siempre maquino lo mismo. Si no hay hoja me deprimo. Después de los 16 sosteniéndome yo mismo. Yo si no tengo un primo de aquel lado. Los cueros que me han aportado con la remesa y siempre dicen la lastimo, mami. Tu guaguaguata atrás de cuarto. Permíteme decirte, la olla me tienes alto. A mí me gustan, pero con eso no compro. Yo ando chuki un una X de la mano te lo arranco. Ya creé mi cuenta banco, aunque no tenga ni uno. Con Dios este año vamos a picar una zapata. Algún día se va a acabar la vaca flaca. Ese día vamos a frenar el barrio alterado con más oro con los del Papa. No sé tú, pero yo ando atrás de eso. Atrás del efectivo me quiero comprar mi casa. Quiero dejar de fumar guasa. Y cuando frene al barrio los diciembre repartió 80 mil pesos. mi cuarto? No sé tú, pero yo ando atrás de eso. Atrás del efectivo me quiero comprar mi casa. Quiero dejar de fumar guasa. Y cuando frene al barrio los diciembre repartió y cuando me busque mi dinero. Cuánta falacia, sí, cuánto cuero. Le voy a paquetear al paquetero. Y a la que no me hizo caso, no la quiero ni de paseo. Cero roce con el que desafinó. Quiero a mi coro entero, andando con lo de todo. Voy a en alta con mi pitolón. Y a mi mujer le voy a hacer su teta y también su culón. En el barrio me sí, que es lo que invita. Al que monto de mí no lo quiero ni de visita. Rodando en el bloque de visita A veces en franela, a veces en camisita. ¿Qué importa? alto lo que yo tengo. En mi cuello una baba de camello rula y con el ego altísimo como en el cielo. Purina con el puro y el tema con el fariseo. Dime, dime, dime, ¿tú quieres dinero? Ya está hecho, solamente hay que buscarlo. Josealo y mangalo. Ubica el paquetero y empaquetalo. Dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero. Eso, es lo que quiero yo. Dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Sí que el mundo. Yo me voy a buscar mi cuarto, no sé tú, pero yo ando atrás de eso. Atrás del efectivo me quiero comprar mi casa. Quiero dejar de fumar guasa. Y cuando frene al barrio los diciembre repartió 80 mil pesos. a mi cuarto, un saco de oro. Quiero dinero para mi toro. para que la doña me el muro. Yo quiero cubrirlo todo. Que lo que, guau, guau, guau. Arroba Rochi RD. Estamos atrás del efectivo. Dison. En José O. Edison Hay que buscar la, hoja, la hoja, la hoja. Dios. Dixon. Ah, en esta vine con, con Rochi, RT. Ah, <laughs> camisa de fuerza. High Quality Music Estudio Amenazando él. Al chaveteado. Calvo RD. ¿Qué lo que? De Pipo Music. La para del tenis. Guardo Calle. Caponi. inventé el production. Verdadero rap. Volví el dominicano. El Braille. Yo me voy a buscar mi cuarto. Yo estoy atrás de eso, no sé tú. <laughs> Hablamos ahora.